كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo prošli put došli do dakle, od prilike neke polovice priče o Jusufu, alaihi salatu wasalam, njegove braći i iskušenja kroz koja je prošao, između ostalog, ja sam i pretrošli ders, dakle, to spomenuo, da e, belaj, odnosno iskušenje, kada dođe, ne znamo šta nas čeka iza toga. Jusuf, alaihissalatu selam nije znao kod dijete kad je san usnio i šta ga je sve onaj, pogodilo, ali vidjet ćemo sad u nastavku priče kakvog je ubjeđenja bio njegov otac Jakub, alaihi salatu selam. Pa smo rekli li ti iskušenja da prvo prodat kao rob, pa onda je bi, dakle, bio u sužnju, u robstvu, zatim da je bio zavođen od svoje e, vlasnice i gospodarce i pored toga što je bio nevin, što nije počinio nikakav grijeh, bio je zatvoren upravo zato što nije htio da počini grijeh. I problem je često problem dokazati da su griješnici nasilnici, bez obzira o kojem se grijehu radilo. Jer grijeh počesto biva promocija sili, promocija snagi. Neprihvatanje grijeha u društvu biva popraćeno koji kakvim epitetima, dakle svojstvima, eh, ružnim imenima, pisanjem, govorom i tako dalje, zato što se taj grijeh, bez obzira o kakvom se grijehu radi. Ili drugačije rečeno, griješnici imaju pravo na grijeh, nevjernice na nevjerstvo, a vjernici muslimani ili bez obzira, dakle ne mora biti ne može se raditi o muslimanima i ne muslimanima koji su ubijeđeni u svoje vjerovanja, mimo muslimana od jevreja i kršćana i nekih drugih sekti, onaj, on nema pravo na svoje vjerovanje. Pa je uvijek, recimo, borba protiv vjere dakle, bila dominantna i u, da, vama je poznato, recimo, ja sam to spominjao, dakle, onaj nekad krajem 18. vijeka uh, sama revolucija, francuska revolucija je bila sa ciljem da se odvoji crkva od čega? Od utjecaja političkog života. Crkva jeste bila odgovorna za borbu protiv nauke i znanja, doba mrašnjaštva, srednji vijek, srednji vijek, doba, ali sve posle toga što je okarakterisana ili obojeno vjerom, ona se smatra istim takvim. Danas kad se ljudi postavljaju prema islamu, kad se postavljaju prema muslimanima, uvijek muslimani gledaju da su muslimani zaostali, da su muslimani zatucani, da su muslimani vaspitani, da su muslimani nekulturni, da muslimani nemaju viziju, da muslimani tako dalje, tako dalje. Dobrim dijelom su onaj, on, povremeno i u pravu da muslimani nemaju strategije, ali nije vjera kriva za ono što pripadnici te vjere rade. Dakle, vjerska učenja nisu kriva. Zašto? Jer interpretacija, tumačenje, svatanje, je od čovjeka do čovjeka se razlike. Tako je bilo i sa Jusufom ali slatu selam. On nije htio da prihvati grih, pa je bio bačen u zatvor i u zatvor kad je se susreo sa dvoje, svojom dvojicom zatvorskih prijatelja drugova, on s njom ispriča svoj san i kad je protumačio im san, uh, Jusuf ali slatu nadajući se za onoga koji će biti spašen, kaže, spomeni me kod svog gospodara, pa, ga, pa je ovaj to zaboravio kaže fe, felebi se fisidžni bida asinin, pa je ostao u zatvor nekoliko godina. Mi ćemo spomenuti koliko je to godina. Nakon toga dolazi san od vladara Egipta, Misra, i on kaže ko će mi ovaj san, sam protumačiti, iako je svita ljudi oko njega, njegovih savjetnika, koji su bili poznati po tumačenju snova, nisu znali, rekli su šta, mi ne znamo tumačiti snove. Pa su priznali ovo je također jedan ders da se čovjek ne bavi ili ne govori o onome što ne zna, makar ima osnove nauke. Mnogo je onih koji sjednu danas pred masu ljudi, koji stanu za mikrofon, oni koji žele da pričaju, a nemaju pojma o čemu pričaju. I velika je razlika također između pamćenja i znanja. Pamtiti može i papagaj, a ribica ne može. 30 sekundi pa zaboravi. Pa papagaj upamti pa ponavlja. E tako vam i sa ljudima. Dakle, mogu naučiti, mogu zapamtiti i tako dalje. Međutim, osnova je znanja šta? Shvatanje. Shvatiti i svako pravilo, svak, svaki, dakle, onaj propis, dati mu njegovu važnost, staviti ga na njegovo mjesto. To jeste, a, e, možemo se razići u mišljenjima, ali ne možemo svoja mišljenja nikada nikome nametnuti. Ljude moramo prihvatiti onakvi kakvi jesu, je, bez obzira što sa njima ne slažemo. Ne se sa čovjekom, ne slažeš sa njegovim viđenjem, niti praktikovanjem kako on praktikuje, ali moraš ga prihvatiti kao takvim jer njegov um je došao do otle. Jer Allah dželle ve Ala kaže "Zalike mablaguhum min مِنَ ilm To je njihov nivo znanja. Pa ako je Allah dželle Đelešanu tebe počastio da više i bolje znaš bolje shvatiš, onda treba to da ti bude čast. Iako onaj koji je bio i pametniji i sposobniji od tebe nije uspio da ga ubijedi, da prenesi to na njega, nemoj ti plaho trut oko njega. Mučiš se, nego ti nastavi tim pravim putem. Kad je kralj, odnosno kad je vladar, pardon, saznao za, za Jusuf, ali sato se nam, kale el meliku etu bi, falemma džahur rasul, kale irđa ila rabike, fazelu ma balu nisvetil lati, qatana idijehunna inne rabbi bikedihinna alim. Onda vladar reče, dovedite mi ga, i kada je izaslanik došao kod Jusufa, Jusuf mu odgovori, dakle Jusuf je još uvijek u zatvoru, i želja mu je da iza, izađe iz zatvora, Jusuf kaže, vrati se, kaže mome gospodaru, i upitaj ga šta se desilo sa ženama, one što su ruke isjekle. Ovdje je medijski prostor ispunjen čime? Lažima. Dakle, ovdje se govori o medijskom prostoru i lažima. Jusuf je bio zatvoren, ali i salatu selam, onog trenutka kada nije htio da posluša i prijateljice od Zulejhe. Pa je, kaže, zatvorit ćemo ga, bit će zatvoren u zatvoru jedno vrijeme, da ne bi masa ili svjetina ili mahala.com pričala o tome da li je fakat Zulejha ta bila koja je njega navodila na grije ili on. Pa njega strpavši u zatvor nevinog je trebalo dokazati nevinost vladajući elite. A vi pouke primajte. Zato kažem, sura Jusuf je stvarno, kao svaka sura, ali sura Jusuf nosi, se nosi mnogo, dakle, poruka. Inna rabbi bi kejdi hinne alim. Moj gospodar, dakle, misleći na ovoga vladara, kaže, on dobro zna šta je bilo sa tim ženama. Kale ma hat pukun. Pravedan vladar, ako želi da prizna, dakle, onaj problem u društvu koji postoji, on ih je sabro i kaže, šta vam je bilo? Za, I ravetu na Jusufa nefsi. Kad ste nagovarala Jusufa, Jusufa da počne ono što nije htio počiniti. Kulna haša lillah, ma alimna alaihi min su. Kažu, uzvišen nek je Allah, mi stvarno o Jusufu nikako zlo ne, ne znam. Dakle, ne znam ništa loše o njemu. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. I ugledniku, dakle namjesniku, žena reče, to jest u Zaleha, al ana hashas al haq. sad se pokazala istina. Prošlo je godina. Neki kažu da je u, u zatvoru Jusuf Ali Islatu Islam ostao sedam godina. Pa sedam godina je Jusuf Ali Islatu Islam čekao da istina izađe na vidjelo. Isto oko kod nas, kako koji izbori prođu i odmakne druga etapa izbora, sve prlja, sav prljavi veš oni prethodnika se onaj, e, dakle, izbaci. Pogledajte, recimo, vladajući strukture u Americi. Kad ste zadnji put čuli za Buša mlađega? Kad ste čuli? Je li razrušio islamski svijet? Je li bio čovjek koji je uništ, ubio na milijone muslimana? Je li bio? Milioni muslimana su stradali samo time što je on rekao ko nije sa nama, on je protiv nas – izmjeli su priču o 11. septembru, srušali su takozvane blizance na Manhattanu i udri po muslimanima. Opravdavajući dakle, napad na Irak, na Sadama Huseina, nekadašnjeg svoga dakle, onaj, saveznika, ili na e, Sam Bin Ladna, također svoga saveznika u boru protiv Sovjeta, i prolazi osam godina njegove vladane i završava i nestaje, dolazi Husein e, Obama. I niko više ne priča o Bušu. Zašto je to tako? Zašto niko ne priča o njegovim zločinima? Zašto ga niko ne spominje po svome zločinu? Ubio na milijone ljudi. Kad je spomenuti Hitlera, rahmetullahi ala gajrihi, dakle, Hitlera spominju, dakle, Hitlera, Hitlera spominju 70 godina. Zato što medijski prostor nema u medijskom prostoru, odnosno nema u medijskom prostoru, uh, ili nema u medijima prostora da pravi ljudi koji treba da govore, da govore o tome, da non stop ljudi napominju. Dešava se to i kod nas. Da se o zločinu najmanje govori, a kada se govori, predstavljaju se ti ljudi kao negativcima, odnosno oni koji nisu za suživot. I kada sagledate, dakle, čitavu istor, dakle, ovu, ovu novu istoriju od 90. godina, 90. pa na ovamo, od 20. godina, ili eto 30. godina, vidjet ćete da je medijski prostor ispunjen upravo ovim. Treba dokazati nevinost nečiju, a on konstantno se govori o njegovom zločinu. Onda kada dođu pravi ljudi na vlast, doći će do toga, dakle, do, do, do izražaja te istine. Dokle god se budu na ovakva mjesta, vodeća mjesta, pozicija, sad će, kažem, doći onaj parlamentarni predsjednički izbor, onaj, neće postojati ljudi koji će normalno se boriti za istinu, oni koji će željeti, željeti da se istina kaže. Pa se svaki heroj u Bosni dakle, želi predstaviti kao ratnim zločincom. Neki od njih su preselili, rahmetullahi alaihim, neki dan su danas živi. Gorući problem je to što ne, mogu, ne može niko da im prilijepi ono što se dakle, uh, moglo zateći ili doživjeti od druga dva naroda koji su činili fakat činili zločne onaj kod nas. I ovdje isto to Allah subhanahu wa ta'ala govori, dakle Jusuf a.s. je dočekao da kaže žena uglednika El ana hasas al haq, danas se kaže istina pokazala, ja sam ga kaže zavodila, a on je kaže istinu govorio. Sedam godina je trebalo da to neko kaže. Zatim, najjače je svjedočenje, svjedočenje čovjeka samoga protiv sebe. E to vam isto je u dokazivanju grijeha, kada se recimo dokazuje grijeh bludnika ili bludnice, postoji način da se dokaže između, ostal, između ostalog to šta? Najprije svjedoci. I mora posvjeršiti četiri čovjeka, svjedo čovjeka i ženi da su počinili blud. Ali je jačije ako čovjek sam prizna. Ili žena sama prizna. Kao što je došla onaj Elhamidija, kao što je došao Majz, Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam, priznali su svoj gri. Zalike li jane meni leme hunhu bil gajbu. وان الله لا يهدي لا يهدي كيد الخائنين اتو كاجي دا زنا دا غانيسام بريفارلا u odsustvu. Neki kaže da je ovo rekla Zuleha, neki kaže da je ovo rekao Jusuf, a da zna onda nisam ga prevario kad je bio u odsustvu. Allah najbolje zna, ali najpriče da je ovo rekla Zuleha. وَأَنَّ اللَّهِ لَا يَهْدِ الْكَيْدَ الْحَائِنِينَ I Allah neće onaj, pomoći ili neće podržati spletke o, spletkaruša. وَمَا أُبَرِيُ نَفْسِي إِنَ النَّفْسَ لَا يَمَارَةٌ بِسُّ إِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورُ رَحِيمٌ Također Zuleha dalje nastavlja pa kaže ja nepravdam, kaže, dušu, dakle nepravdam ono što je čovjekova intriga, jer čovjekova je duša sklona zlu, dakle sklona je grijesima. Le emaratum bisu illa ma rahima rabbi, osim kom je se Allah smiluje. Allah Đelešanu se smilovao, isto kao što se smilovao, to ćemo spomenuti, Jusufovi braći. Prije nego što su Jusufa bacili u, u, onaj, u bunar, oni su rekli šta? Hajmo Jusufa baciti u bunar pa ćemo postati biti dobri ljudi. Ali tako bilo na početku sure? Kaže, imali su nije da dođu te obe, pa ime Allah olakšao da se operu od svoga grija. Spomenut ćemo to. In rabbi gafuru rahim. I ovdje dolazi do priznanja. Zuleha je priznala svoj grijeh. Kada priznaš, polat se. Allah džašan oprosti sve. Između roba i Allaha te barke ve ta'ala nema preprika, nema granica i ne može niko, Dakle, draga braćo, e, opasne su riječi kada neko želi za neko reći e, on se, kaže, pokajao. E, jes, našo kaže, ko će stati u prvi sav. Šta ti imaš sa ti? On se pokajao svom gospodaru. Vrata te obe, dakle, otvorene do sunnjeg dana. I niko, nikome ne može stati, dakle, ispred tih vrata. I niko, niko nema pravo da odvraća te obe. Niti može neko nekom prigovarati stare grijehe. <clears throat> kaže, umahali taj i taj. Aj, ovaj, šta je? popio, šta je pokro, šta je ovo, šta je ono. I e, eno ga sad kaže, otišao na hađ. Ja i? Pa šta? Jer, pazite ljudski mozgovi kakvi su. Dakle, ljudski mozgovi odmah stavljaju pečat. Koda, je, koda su ono one životinje izašle iz zemlje i udala čovjek pečat na, na čelo mumin ili kafir. <coughs> Inna rabbi gafur rahim. Moj gospodar kaže, u istinu onaj koji prašta i onaj koji je milostiv. I ovo je Allah dželle ve ala se zareku šejtanu kada je šejtan obećao Allahu te barek ve taala da će zavoditi ljude do sudnjega dana, kaže osim tvojih iskreni robova. Kaže Allah dželle šanu sve dok kaže bude sve dok budu kaže činili onaj te obu traže oprosta ja ću im opraštati. Kaže pa rob učini grijeh pa se pokaje, pa mala Allah oprosti. Pa opet počni isti grijeh, pa se pokaje, pa mala dželle oprosti. Pa opet, kaže, počini grih, pa mala Đelšanu pokaje, odnosno privati njegovo pokajanje za taj isti grih. I Allah Đelšanu mu kaže, sve dok ga bude činio i kajao se za njega, ja ću mu praštiti. Allahova milost. Pretekla njegovu srđbu. I od stotinu dijelova koje Allah Đelšanu pripremio za, za, za svoje, svoje robove, jedan je samo spustio dio na zemlju, od Adema, ali isnatu selam, pa sve do sudnjega dana, 99 sadržu na sudnjem danu. I ko je taj koji može zabraniti ili koje može uskratiti Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Niko ne može spriječiti. I zato nikada ljudima ne treba oduzimati nadu, a govorit ćemo o tome, kaže mi čala u toku. وقال الملك اتوني به يستخلصه لنفسي a onda vladar reče da vedite ga meni ja ću ga uzeti za svoje posebne dakle namjesnike فلما كلمه kad mu se obratio i ispričao mu svoju priču قال انك اليوم لدينا مكين امين ti si danas ovdje kod nas Dakle, u pravoj poziciji i ti si povjerljiv. Dakle, zna se za tebe da si povjerljiv. Jusuf alaih sallatu selam odmah koristi, znajući za njegov san, dakle za san od Ara, kaže Kale dja'ni ala hazain ala ard. Kaj postave me namjesnikom za riznice, za zemaljske riznice. Inni hafidhun alim. Ja sam čuvar i ja znam. Pa kažu mu fesiri, ehlul ilm, kažu u ovakvim slučajevima je dozvoljeno čovjeku da kaže da on može da bude namjesnikom ili vladarom, vladarom odnosno može za sebe da ponudi da bude odabran na izborima. Sad će kod nas biti svi hafizun ali. Od 1. septembra do 30. septembra svi će oni, ja sam hafizun ali, ja imam paket, ja imam program, ja imam onaj ponudu, ja ću da asfaltiram, ja ću da kanalizaciju sprovedem, ja ću svjetl, rasvjetu, ja, ću, ja ću vas zaposliti ću vas, ja ću vam, sve ću vam ja. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوى منها حيث يشاء Kaj tako smo Jusuf, Jusufa postavili na, zemlji, na zemlji da uživa, je tebe u minha, da uživa, odnosno da vlada onako kako on hoće. Nusibu bi rahmetina. Dakle, pored svega onoga što je Jusuf doživio, kaže vas ono, nusibu bi rahmetina, men neša, wala nudiju erđel muhsinin i nećemo nagrad dobročinitelja za nemat. Kakak god da je nego dobročinstvo, kada će to, to stići. Jusuf alaih sallatu wasalam, pazite, u zatvor, učinje nam nepravda. Od vladajuće svite namjesnika i njegove žene i onoga koji je dakle vladao. Jusuf saznaje da će ti narodi biti iskušani sušom, a žive u ragad lajš, dakle žive u bogatstvu, žive dakle u ljepotama. Jusuf u zatvoru zna da će i to pogoditi i onog trenutka kad Jusuf izlazi iz zatvora, mogu im se osvijeti, mogu im reći da ne zna san može, Moži. Mogu reći, ali i sva to se vam. Ali Muhsin, dakle, onaj koji je dobročinitelj, on je uvijek dobročinitelj. Bez obzira kome se radilo. Da li se radilo o muslimanu, nemusliman, da li se radilo o živom ili neživom biću. Musliman uvijek ima, dakle, musliman pazi. Musliman gleda da učini, do, kaže Allahom poslanik sallallahu sallam, sve ono što ima vlažnu džigeru, tako dakle, sve što je živo, kaže ima insan sadaku za to. A za ono što je neživo, šta kaže sallallahu alaihi sallam? U imatetul edani tarike sadaka. I da ukloniš smetnju sa puta je sadaka. Pa si učinio taj put prohodnim i lijepim, a i spasio se opet živa bića. I u svakom slučaju uvijek si dobročinitelj. E tako nas uči islam. Pa je Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam govorio o pravima životinja pa i govori o pravima djece, pa o pravima starih ljudi, pa o pravima ženi, pa non stop isticu ta prava, sallallahu alaihi sallam, na samrti, sallallahu alaihi sallam, na oprostnom hađu, pa posle na samrti, ističe prava žena. Bojite se Allaha u pogledu vaših žena. Umire sallallahu alaihi sallam. Bojite se Allaha u pogledu svojih žena. Opominji. A to što sljedbenici Islama nisu takvi kakvi bi trebali da budu, Islam nije odgovoran za to. ولجر الآخرة خير amanu wa kanu yattaqun. Nagrada آخرتك je mnogo bolja za one koji vjeruju i oni koji se budu bojali. To jeste, Allah subhanahu wa ta'ala neće uskratiti na dunjalku, Allah subhanahu wa ta'ala posebno nagrađuje na ahiretu. I onda Yusuf se predaje vladavina, kaže, uđa ihvatu Jusuf, dehalu alaihi fa'arahu, wa hum lehu munkirun. Onda mu dođe i njegova brat, braća. U godini suši, u godini suši, dolaze njegova braća, fa'arefehum, i on je prepoznao. opet pouka. Zašto Jusuf njih prepoznao njega nisu? Grešnik ne može biti hafiz. Dakle, grešnik ne može pamtiti. Grešniku se sve gubi pred očima. Za razliku onoga koji je pokoran i pobožan, može da se sjeti mnogo, mnogo detalja iz života, a da ljudi ne mogu da ne pomisle na te detalje, na bilo šta. I ovdje Jusuf a.s. iako je prošlo mnogo godina, Jusuf a.s. je prepoznao. Ne zbog njihova mnoštva, nego zbog njihovih, dakle, njihovog lika. Wahum lehu munkirun, a oni ga nisu prepoznali. Zašto ga nisu prepoznali? Jer su oni mislili da je Jusuf završio, dakle, neslavno i da nije mogao doći na tu poziciju na koju je došao, to jest da ne može biti vladar. وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِيَهِلْ لَكُمْ مِنَ بِيكُمْ kada ih je pripremio, dakle, oni su njemu donijeli nešto u zakupninu, dakle, dali su nešto svoje robe, a on je njima dao hranu, i kad su mu ispričali svoju priču i koliko ih ima, da je bilo 11, da su desetorca došli, da je jedan ostao kod oca, i da je jedan im brat nestao i tako dalje, Jusuf kaže, tog mi, kaže, kojih ste ostavili, sljedeći put dovedite. Nije ništa pojašnjavao. A onda kaže, ela tereune enni ufil kejl. Zar ne vidite, kaže, da ja pravedno vagam na, vazi, na vagi? To jeste, nisam vam ponadeštavao vašu robu koju ste donijeli, a ono što sam vam dao, fakat odgovara protiv onoga što ste vi donijeli. U ene hajrul munzilin i da ja lijepo dočekujem. Dakle, spominje svoju vrijednost kod njih, dakle, svoj fadl kod njih. Fein lam je te'etuni bihi felakeil lekum. Vola takrebun. Indi vola takrebun. Ako ga ne dovedete, nemojte, kaže, se nadati da ću vam, kaže, sljedeći put nešto odvagati, dakle, neću vam vagati, i nemojte se približati, jest nemojte se približati u ovoj svjetini koja je došla da traži hranu. Kalu se nuravidu anhu eba. Kaže, mi ćemo našeg oca nagovoriti. Morao je da on se, on se odnosi na šta? Obrlat. Mi ćemo, kaže, svoga oca nagovoriti da ga on pošalje sa nama. Wa inna le fa'ilun i vidjet ćeš, kaže, da ćemo uraditi. Opet oni ističu da su šta spletkaroši. Ko umije, umije. Nije to jednom lopov, uvijek lopov. Ali, <laughs> ne, ne odnosi se na to, nego poznaju marfetluke. Ja ću prešuti. Vakala li fitijani hijjalu bidatum fi rihalim la'allahum jarifuna idha inqalabu ilahe lihim la'allahum jarđiun. I on svojim momcima reče, vrate im njihove stvari na njihove tovare. Dakle, to što smo, što smo im uzeli, to im ponovo vrate sa osvom onom robom koju smo im dali. La'allahum jarifuneha. Kad dođu kući, kaže, ka svojih porodica, da prepoznaju pa da nam se ponovo vrate. Je li ovdje Jusuf a.s. pronevjerio riznice onaj, vlade? Je trebao je uzeti, naplati i dati. Kako bi se ovo kod nazvalo? korupcija, sukob interesa, korupcija, nepotizam, pažnja prema braći. Ne radi se o tome. Jer ima nešto što zove makasidu šarija, šarijatski ciljev ili veći ciljev ili veća korist od štete. Je bilo je potrebno nakon svega što je Jusuf proživio za tih svojih dakle, godina, do sad je 37 godina. Dakle, do ove priče 37 godina Jusuf, ali je Što je proživio I trebalo je dokazati onaj ponovo pred braćom svoju nevinost da im dokaže da ga Allah subhanahu wa ta'ala izbavio, da ga Allah subhanahu wa ta'ala spasio i da izvuče brać, brat, brata svoga, a da on to ne znaju, da ne povrijedi svoga oca više nego što je povrijeđen, jer njegov otac zna za te događaje da će se izrašavati određenu stvar, ne zna suštinu, a zna šta će se desiti, on zna suštinu, ali ne zna pojedinosti, hoću reći. Kaže, i den kalebu, kad se oni vrate svojim porodcama, ne bi nam se ponovo, kaže, vratili da nam ponovo dođu. Felemma ređu ila evihim kalu ja bana munija min al kejl. Dok su došli, bab odma crnjak. Odma, dakle odma. I ovo je problem kod onih koji su nezadovoljni. Vidite, oni su mogli reći, babo, nabavili smo stvari i vratili smo se naše stvari. Ali više ne možemo. Ali su oni rekli prvo, kaže, Felemma ređu ila evihim kalu ja ebana, oče naš, munija min al kejl, ne da nam više, kaže, hrane. <laughs> dakle, t, olaj, totalni pesimizam, iako Jusuf nije im zabranio, Jusuf je samo uslovio, jel tako? On im nije zabranio još, dakle, još nisu izgubili hranu. Ali najbitnije je, dakle, onaj, u javnost. E to vam je ono što medijski prostor non stop ispunjen, šta? Pesimizmo. Te, oni se tam, anamoni, se naružali, imaju dvije i po hiljade Cud, <laughs> koliko je to? <laughs> Nikoliko. Dakle, da oružali se, ona je dolje ujko prijeti da će se tvoriti treći entitet. Ovi naš kubajk ne daju, navrat se prepadne, Allaha mi, ja nešćam se kad sam zadnji put gledao dnevnike. Ja sam prije stalno pratio dnevnike, sve vijesti, ja to upengam sebi. Kaže, u mene nena, davno žijede Allah rahmetele, pa ono, znate, bila su po dva dnevnika. Pa završi se dnevnik, pa ona njemu kaže, hajde recke šta si zapamtio. Ajde kad biješ, kuhaj kafu. Završi sa pričom, ne upamti ništa. Ba. E, ja sam svašta pamtio od dnevnika, imao sam non problema, nonstop stop napet, oj, oj, anamoni, anamoni, anamoni, oj, jadni mi, jadni. Kreneš Bosnom, prođeš Bosnom kroz gradove, nigdje ništa ne ima. Ljudi normalno žive, ljudi žive, roštilji se upo snijega, pale. Allah, narod uživa. I onda sam ja odavno presto dugo, ne sjećam se kad sam pogled dnevnik, neću što slušam. Kad su bile prezborne kampanje, svaku onu političku emisiju, ja sagledam njim program, vidim ko je taj, kome ćemo mi dati svoj glas. Ma isto ti je, vola da Kome god dadeš, on će da vladaju, i on će da uzimaju, i on će da uživaju, i on će da onaj, troše onaj gorivo koji ti platio kao porezni obveznik, on će da pravi vikendice gdje god zamisli i na Vlašiću i na na Bjelašnice i na Lukom i gdje god hoće, on će i doći do Ramskog jezera i do Prokoškog, svugdje. Kome god da daneš glas, znaj da će tebi biti kako? Onako kako ti je bilo i ovih 20 više godina. Isto. Zašto? Jer nema kod nas, nema ljudi koji se zaista želi pobrinuti za ove narode, ne samo za muslimane, muslimane, nego svi za sve, to jeste da se nešto doprine, doprinese. Imate uređenu, kantonalno uređenu švicarsku. Kantonalno uređena švicarska imate savez Njemačkoj, imate savez Ruskih republika, imate mnogo koji kakvi saveze, ko što je neka bila Jugoslavija, ali nema istih ciljeva. Tako da ne treba pucat crnjaka, neko udri samo na veselo. Kažu, Fersil ma'na je hana, nektel, pošalj naša, a pazite opet sad, govori odmah o interesu kaže, fersil mana je hana nehtel, pošal naših brata sa nama, da bi dobili, kaže, još robe. Vojna lehu la hafizun a mi ćemo ga čuvati. A trebalo su reći, pazit ćemo naših brata, a usput ćemo dobiti više robe. Dakle, opet šta, interes, dunjaluk, daj mi samo više. A mi ćemo ga spasti, nemoj se skirati, bit će kako bude. Kale la aminikum alaihi la kema amentikum ala ahihi min qabli. Hoću ga, kaže, vama povjeriti kao što sam vam povjerio njegova brata prije. Al Jakub Ali Isatu Selam zna, dakle vidi šta se dešava, kaže, Fallahu hajru hafida, uhu arhamur rahimin. Allah je najbolji čuvar i on je najmilostiviji među milostivima. Jakub Ali Isatu Selam zna, dakle, ubiđenje, akida je, draga braća, čudna stvar. Biti ubijeđen u konačnu pobjedu nosio je u sebi puno optimizma i kaže, Fallahu hajru hafiza, Allah je najbolji čuvat, to jeste Allah Đelešanu će njega sačuvati. I on je najmilostiv među milosti. Olemma fetahu meta'ahum, kaže, kad su otvorili svoju robu, veđadu bidatum rudati lehim, vidjeli su kako njima njihova roba vraćena pored one što su oni dobili od Jusufa. Kalu ja ebana, ma ne bli, hadhi bidatuna rudati lejna. Kaže, babo, šta bi mi kaj više poželjali? Evo kaj naša roba je vraćena, wa namiru ehlena, nabavit ćemo još stvari za naše porodce, wa lahfadu ehana, sačuvat ćemo brata, ونزدادو كيل بعير još ćemo kaže jedan tovar više donijeti sa sobom dalike kejl nijesir to je kaže lahka zarada to jeste Jusuf daje svakome odnosno taj čovjek daje svakome قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله kaže neću ga poslati dok mi ne dadnete zakletve kod Allaha zakletva je krupna stvar I mi znamo da je naše akide, da se ne može musliman zaklinjati ničim osim samo Allahom i subhanahu wa ta'ala imenom, da se može samo zaklinjati Allahom i subhanahu wa ta'ala svojstvima, tako me Allahove veličine, tako me Allahove milosti, tako me Allahove dobroti, tako dalje, tako me Allah, tako me gospodara svijeta, tako me gospodara Kiabe i tako dalje. Nema tako mi oči u oči mi ispale djece mi, da Bog da mat umrla, nema toga. Dakle, nema toga u islamu. Jer kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, onaj koji zakune nečim ima Allaha džalšanu, on je počinio širk. A širk je neoprostiv grih. Zašto? Zato što za zakljete mora stojati osjećaj obaveza da će se ispuniti ono. Kad kažeš da Bog da mi, nemoj se klet. Dakle, ne, pardon, nemoj se proklinjati, nemoj sebe proklinjati, nemaš potrebe za, da se proklinješ. Nego se zaklinješ onog trenutka kada uistinu se od tebe traži i bez kletve ne može proći. A nije, vallahi, obukao sam desnu cipelu, pa lijevu nisam prvo li, tako me Allaha nisam ja, vallahi sam, kaže, samo toliko pojio, nisam ja dio, dio niči, vallahi ja, nema potrebe za, za dakle, za, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nemojte Allahovo ime uzimati za igru, to jeste, nemojte ga stalno spominjati svojim zakletvama. قال لنا نرسله حتى معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به إلا يحاط بكم osim ako vas kaže nešto ne pogodi. فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ Kada su mu dali svoje obećanja, kažu, kažu, ona, kaže Jakub a.s. Allah je vekil, to jeste Allah je taj najbolji zaštitnik, odnosno ono što smo mi dogovorili, to jeste Allah je i svjedok, Allah je i garant za ono što smo mi dogovorili. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله I on im reče, sinovi moji, nemojte ući na jedna vrata. Prvo što se bojao, zbog mnoštva. Kada se pojavi 11 braći, 11 sinova se pojavljuje na jahalcama, ulaze onaj u Egipat, u Misr, kaže nemojte ulaziti kroz jedan ulaz, rekli razgiste se, podijelite se u skupine, ali ja vam kaže ne mogu ništa, ne mogu vas zaštiti od onoga što je Allah subhanatela za vas pripremio. Kaže vladavna, vlad, vladavna samo, to jest odredba pripada Allahom Đelešanu, Alehi te vakeltu, alehi fle te vakilu mu te vakilun. Ja se na njega oslanjam i na njega nek se oslanja oni koji se oslanjaju. On nima, šta, spominje kako treba način i kako treba i da imaju ubjeđenje. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. Kaže, oni su ušli kako im je otac rekao. Ali ništa im nije moglo spriješiti da im se desi ono što im Allah subhanahu wa ta'ala već propisao. Illa hađeten fi nefsi Jakube qadaha osim što Jakub osjećao nešto od užda kaže, pa im je to, kaže, prenio. Dakle, ta priča, to je ahd bil esbab, to jeste uzeti, dakle, sve činjenice, razloge, moguće posljedice sagledati. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَمْنَاهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ A on kaže, zna od onoga što smo ga mi podučili. Ali većina ljudi ne znaju. Ovo skriveno znanje nije skriveno znanje nedostupno ljudima kao što to su sufijski šejhovi tvrde. Dakle, ima nešto što je znanje za posebne prilike i za pojedince i za šejhove. Za muride malo manje od toga, a za huktače i huktalce najmanje toliko samo da mogu da hukću. Nema toga kod nas. Kod nas je znanje za svakoga. Ali nije svako znanje da se prenese i da ga može čovjek shvatiti. Pa se čovjeku daje onoliko koliko on može podnijeti da su djeca sposobna za doktorata u šestoj godini, svi bi bili na univerzitetima, doktoratima, magistratima. Ali se ide postepeno. Je tako je u šarijaskom znanju. Malo pomalo, malo pomalo pa se dakle, dostigne nivo poznaje, spoznaje. Ulema dehalu ala Jusufe, awa ilaihi aha. Kale i nije ne ahuke felatepte iz bima kjanu jamelun. Kad su došli, Jusuf i kaže uzeo svoga brata, prigrlio ga sebi i reče ja sam tvoj brat. Benjamin je znao. Nije ga on, zato što je Benjamin bio manji, nije ga prepoznao. Kaže, ja sam tvoj brat. Fela te pteis. Ne moraš, kaže, više žaliti za ono što se izdešavalo. Zašto? Zašto je Jusuf, ali islatu selam, zadržao Benjamina? Odmah ga uzeo i zadržao ga ko sebe, nije ga htio vratiti sa braćom tamo ocu. Kad su oni postigli željeni cilj, To jeste, dobili su prvi put robu i svoju onu koju su dobili od Jusufa. Drugi put su došli sa, sa najbenjaminom i u povratku se boju da će njihove duše za ono što su vidjeli malo na, na, na jahalci, kad su jedan put mogu i drugi put. Pa Jusuf osjećao sigurnost da je sigurniji da ostane Benjamin kod njega, a Jusuf će da pripremi spletke za njih kako da zadrži Benjamina. Felateb Teis, nemoj se žaliti kad smo počinjali priču, odnos njegove braće prema njemu, kad su kobajake otišli da se igraju, oni su ga bacili u bunar, mi su tamo spomenuli da su ga vrijeđali, da su ga udarili, da su ga ponizavali, da smo to što govorili. I Jusuf Ali Islatu Veselam se bojao da se isto nije desilo njegovom bratu u putu i da im se neće desiti još gore kad se budu vraćali. Falemma džehezehum bi džehazihim. Džale si hajate firahli jahihi thumme edhene muedzin. Kada im je pripremio dakle, njihove stvari, uzeo im njihovu robu, dao im onaj eh, protuvrijednost, uh, kaže, onda je pehar, dakle čašu iz koje je pio onaj uh, e, namjestnik vladar, kaže, stavio u stvari od njegova brata. Thumme ezene moezinu, e jetu el iru, in nekum lesari kun. Kaže, ovo karavano, ezene moezinu, telal povika. Kaže, karavano, vi ste kadljivci. Kako su tako brzo skontali? Priča jedan, stručnjak iz Zaljeva, otišao u Švicarsku s materom. I kaže, znam ja koliko je noćenje u hotelu. Ali ja, kaže, kad sam došao dolje na recepciju, račao ništa nisu čim. Dakle, i noći, i noći, i još mi kad je dodano. Ne mogu da shvatim šta je. Kaže, on meni, kaže, listo, ali ja ne razumijem nazive. Šta je, šta, kakve usluge sam ja koristio. Niti ja znam šta je šeri, niti ja znam šta je viski, niti ja znam. Kaže, majke, daj mi torbicu. Ja, kaže, i on snima torbicu. Ja, kaže, otvori njenu torbicu, ona ti je u kesu, kaže, pokupila i šampone, i sapune, i sve iz onoga mini bara, sve je ona pokupila. <laughs> A to ima se isti u hotelima, dakle, ovi, kad se, ko se ta uzme iz friždera, šta se to provjeri, provjeri friže, šta fali, zapišu, i ona je prijave na recepciju, tako svaki dan. Pa kaže, šta je kaže, pa uzela poklone. <laughs> kako, su on, kako su on to znali, odnosno kako su mogli odna uh, spoznati, a da ovi se nisu sjetili, to je ostala tajna i za nas i za njih. Kaže, kalu wa akbalu alaihim mada tefqidun. I onda su joj obkolili, kao što tražite. Kalu nefqidu suhala meleki, voli men džaje bihi, himlu ba'irin u ena bihi za'im. Tražimo, kaže, pehar od našeg vladara, onaj koga pronađe, ja ću mu, kaže, dati onaj jahal, tovar. Kaže, ja to tvrdim, ena bihi za'im, ja, ja sam garant. Kalu tallahi, Lekad alimtu ma mađina ali nusida fil ardi, wama kunna sariqin. Tako nam Allaha vi znate da mi nismo došli da činimo nered na zemlji, niti smo mi kradljivci. Ko čemu? Je tako? Aha. Što rekli naš seljac, jedno od člopov, ha, zna se za njega. I kad se pokaje, jask, kad se pokaje, ti se reći jadnik i viskin, kad se onaj pokra, pokaje jadnik, opet se njemu lijepi. Ako ima dživ mahali, čovjek ne više kaže ja sam kleptoman bio, nisam više, ja sam za kleptomani riješio, ja to ne bastam. Kaže, provjerite kod njega. Njega kaže, dovedite. U omanku nas, nismo mi kradljivci. Kalu fema džezao in kuntum kathibin. Kaže, kakva je njegova kazna ako vi lažete? Kalu džezao men užde firahni fe huva džezao. Kedalke nerzi je valemin. Kaže, onaj kod koga se nađe, kaže, on je sam za sebi kazna. To jeste, kad neko od, neč, od nekoga ukrade, on postaje njegovim robom, kaj tako mi nagrađujemo naše kradljivce. I to je Jusuf, ali sada se nam odgovaralo. Febede bi uijet him kabli vajahi. I onda polako počni sa pritisom jednog po jednog, prije nek što je došao do bratovi jahalci. Ovo također ukazuje na postepenu optužbu. To jeste, ne dokazuje se zločin odma, dakle, ti si, da se ne bi dakle, bilo previše providno, nego idemo redom. Da ljudi ne padaju s nogu emire. ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم kaže zatim su kaže zatim su izvukli pehara iz bratova iz Benjaminova tovara A mi smo, kaže Jusufu, tako pripremili da on pravi spletke, to jeste da im dokaže i da ih dovede do toga svršenog čina. i nije, kaže, mogao uzeti u ropstvo svoga brata, osim što je Allah to htio. To jeste, uz Allahovo dopuštenje, mi, kaže, podižemo e, stepen onaj kove hoćemo, a iznad svakog učenog postoji još učeni. Koliko god da su oni bili sa marifetlicima, ima još neko pametni. Razumijete li? Zato Allah smo kaže, iznad svakog učenog postoji još učeni. Ako vi umijete, imamo i mi dorata za jahanja. Kalu jesih, fakat sarka ehu lehu min qablu. Feser raha Jusufa fi nefsi. Kažu, ako je ukrao, brat mu je prije krao. Evo ovdje, ovdje ga skroz uprskali. Da su šutili, bilo bi im bolje. I kad si na sudu, kad te zaustavi policija, nemoj se raspravljati. Ako ste zaustavili, zaustavili ste sa osnovanom sumnjom. Je li je puna, je li je brzo, je li si kolonu, je li si, nisu poštovo zlak, je li je bilo, kaže, treptalo je žuto, kad gospodine žuto, isto što je crveno, upozoravljaju da će paliti crveno, Nemoj se raspravljati. Šta je, šta hoćete, to ste mi zaustavili. Dok se rekao šta je, šta hoćete, što ste mi zaustavili. Znao, i odmah ćeš se potpisati na onaj... Dobiješ ti, ili drozi dobiješ, jel de? A on bijeli ostaje kod sebe. Ima i žuti ispod. <laughs> dakle, nije potrebno da se raspravljaš. Šuti. Druže, omere, u pravu si, piši, ja potpisujem i završeno. Može li minimalno? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, On je odmah progovoriš i kaže, ako je krao i njegov je brat krao, a Jusuf to kaže zadržao u sebi. Volem ju bdija lehum i nije im to ispolio. Ovdje ukazuje na njegov holm, njegov blagost, njegov sabor i znanje kako se postaviti u situaciji. Dakle, sve te godine koje su prošle, oni još uvijek njega optužuju, a ne znaš da je to on. Bez obzira da li bio živim ili mrtvim, oni ga ne spominju opet po, po dobro. Kale entum šarru mekanen. U sebi on reče, vaša pozicija je mnogo gora. Wallahu a'lamu bima tasifun, Allah najbolje zna ono što vi iznosite od laži. Dakle, Jusuf u sebi to pomislio, gleda u njih i ono kad stoji neko pred puno priča, znadeš da laže. Znadeš da ništa nisu čim ne veži i ti ga gledaš i gledaš i gledaš. Ja imam taj problem, kažem čovjek, stan nemoj više. Ja nisam koji Jusuf ali sad selam, ja imam taj problem kad, kad pričam jedin direkt odmah ti skrivi, gotovo je. I A šta ćeš? <laughs> kaže Jusuf alaih islatu selam, ukazujući im na njihovo mjesto, jer su oni tu, dakle, pod njegovom vladavinom i on, da je on htio da im se osvijeti, mogu im se osvijeti tog trenutka, ali Jusuf je pustio. Kalu ja ihul azizu inne lehu eban šehan kabiran, fa hud eha ehadena mekane. Kaže, ugledniče, on ima stara oca. Uzmi nekoga u zamjenu za njega, od nas, u zamjenu za njega. Inna na rake minel muhsinin. Kada nas nekoga uzme od nas, ti kaže u istinu dobar, dobar čovjek. Sada ovo postaje šta? U vlakuša. Dakle, podlači se pod kožu. Kale ma'ad Allah. Kaže, uzubila. Allah se utječim. En nehu da ila men ođedna fi rahlihi, men, men, men ođedna meta'ana indehu. osim onako koga su našli naše stvari kod njega inna idhen le zalimun. Ako ne bismo presudili po onome što ste vi zahtijevali, mi bismo bili nepravedni. Jer mi, dakle, ja sam pristao da presudim po onome što ste vi htjeli. I kad ste rekli, ja, kaže, onaj zakon ne mogu mijenjati. Dakle, nije zakon da ga ja mijenjam. Kad su rekli da je Jusuf krao, oni su spominjali priču kada je Jakub odlazio sa svojim ženama, ako se sjećate, pa kad su ukrali kipove pa su optužili Benjamina i Jusuf, odnosno Jusufa da je ukrao kip u svoga dajđi. A u stvari njegova je mat stavila kip u Jusufove stvari, a Jusuf nije ukrao, nego je njegova mat ukrala od svoga brata. Odnosno od svoga oca, od svoje braće, ako se sjećate kad smo govorili. Kaže Felema ste jesu minahu halesu neđija, kad su izgubili svaku nadu i kad su više prestali da, da vape, ne mogu više da molu, mole, kale kebiruhum, reče jedan među njima naj, najstariji, Rubil, kaže, ili rubin. Kale kebiruhum, elem ta'alum ene bakum kada hada alaikum euthika min Allahi, wa min qablu ma farratum fi Yusuf. To je onaj bio što je i prvi put govorio. Neki kada je bio rubil, neki kaže je bio Jehuda. Kaže, za ne znate šta, šta ste obećali svome ocu i kako vas je Allahom zakleo i šta ste kada je prije s Jusufom uradili. <clears throat> Jer su oni htjeli da ga ubiju, oni je rekao, nemojte ga ubijati. Ako hoćete nešto da mu radite, stavite, bacite ga u bunar i završite na taj način. To jest nek ostane živ. Fele ne brahal ardu hatta je eden li ebi au jahkum Allahu li. Neću, kaže, napustiti ovu zemlju sve dok mi moj otac ne dozvoli ili da mi Allah presudi. Wa huwa khairul hakimin, a on najbolji je sudija. Nije se on sa njima slagao ni prije, ali ga je većina masa ga prevladala, neko iz masej. Irđu ila abikum fe kulu ja bana inne ibneke sadaka wa ma šahidna ila bima alimna wa ma kunna lil gajbi hafidhin. On reče, ite kaže sa svome ocu i recite, babo, naš, odnosno tvoj sin je ukru, mi, kaže, ne svjedočimo osim ono što smo, dakle, vidjeli, dakle, što nam se prikazalo, a mi, kaže, gajb ne poznajemo. Vosel karete leti kunna fiha, val irati akbelna fiha. Pitaj, kaže, nas je gdje smo bili i tamo gdje smo došli, dakle, tamo gdje smo prispjeli. O inale sadihun, mi, ist, mi istinu govorimo. Kale bel sevolet lekum en fuskum emra, kaže Jakub, ne, nego ste vi, kaže, izmislili stvari. Jer ja, oni su kod Jakuba bili poznati po čemu? I opet treći put, jednom lampir, uvijek lampir. Koliko da se dokazuješ, mahalat takvim zna. Fa sabrun džemil. Ali kažemo, ovo nije teorija islama, da, dakle uvijek čovjek, čovjek se može pokajati. <clears throat> Fa sabrun džemil, asa Allahu jetini bihim džemija. Innehu al alimul hakim. Kaže, lijepo li strpljenje? Nadam se da će mi Allah sve dovesti. Dakle, Jusufa i Benjamina i rubila. Allah najbolje zna i on je najmudri. Utevalla anhum i onda se okrenu od njih. Vokala ja esef ala Jusuf. Kažu je teško meni za Jusufu. Opis spominje Jusufa. Ne spominje Rubila ni Benjamina. Nego ga je događaj posjetio na Jusufa. Jer mu je to bio najveći životni gubitak. I on zna. Kad je rekao Asallahu Allahu je tijeni bihim džemija. Dakle, on je bio ubijeđen da će mu Allah njih vratiti ali u njemu je proradilo ono ljudsko na tuga. I kad nekoga izgubiš, nadaš se i moliš Allaha da, da mala džan podari oprezan, podara la smrata la džene, tako da je, nadaš se. Ali opet žališ. Iako znadeš i ubijeđen si da njegova pozicija na onome svijetu može biti bolja nek tvoja na Dunjaluku, opet za njim žališ. A preči da žališ za sobom. Kaže, وَبِيَدَّ فَعِنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَذِيمُ i oči mu pobijeliše od plaća. Wa huwa kazim, kazim od muki pocrniju. Kalu ta Allahi tefte u tezkoru Jusufa, hata tekune hardana u tekune minel halikin. Kažu njemu, Allaha ti, hoćeš toliko kada je spominjati Jusufa, hata tekune haradan, dok se kaže ne uništiš ili skroz ne propadneš. Dakle, što ga nonstop stop spominješ, zaboravi ga. Kale i nemaš kubasi u ahuzne Allah. Ja, kaže, moju nedaću, moju tu, kaže, izosim pred Allaha. Dakle, ovo je akajska stvar. To jeste, ne imaš strašt ni od ovoga ni od onoga. Ne ima toga turbeta koji ti može pomoći. Ne ima ni zapisa, ni hođe, ni hađije. Niko ti ne može pomoći osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Wa'alamu min Allahi ma'ala ta'alamu. I znademo od Allaha ono što vi ne znate. Dakle, znadem san koji je moj sin usnio i on će se sigurno obestiniti. Ali ja sam čovjek, tugujem, ne znam gdje su mi djeca. Ja ben i idhebu fetehasasu min Jusufa wa jehi. Ite, kaže, sinovi moji, tražite, kaže, Jusufa i njegova brata. Na koga misli? Na Benjamina i Jusufa, a ne misli na Rubi, zato što je Rubi izborno Jer on je rekao, ja neću. A ova je zatvoren, a ona je nesto. A on im daje na znakaj, tražite Jusufa i njegova brata. Otkud će on tražiti Jusufa i njegova brata, kad oni znaju gdje je Benjamin, znaju gdje je ko Rubel, ali ne znaju gdje je Jusuf ali on im daje na znanje, tražite dakle, oba dvojicu, a Allah će im vratiti sve trojicu. I kaže, ja znam ono što vi ne znate. I oni opet ne kontaju, zato što su im grijesi već na očima perda. وَلَا تَيَسُمِ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَلَسُمِ رَوْحِ اللَّهِ ili lhaumul kafirun, nemojte gubiti nadu, Allahovu milost, Allahovu milost, gube nadu samo nevjernici. Čafer lar? Zbog čega? Čafer broj samoubistava. Kako nevjernici rješavaju probleme? Sa dva metra štrangi. Oni misle da će riješiti sve ovo dunjaločke i ono, dakle, one tamo svjetske probleme. Računaju da kad se objesi, da će dugove, dakle, biti otpisani, da neće ostati onaj dalje hipoteka nad o, imovinom, da će žena i djeca se zbrinuti, dakle, ne, problemi tako ne rešavaju. Jakub Ali Islam Teslamu je dao jasan, jasan recept i on kaže, ja kaže svoju tugu, iznam se samo pred Allaha, ja se osnijem na Allaha, Allah će njime njih vratiti, i te i tražite, i opet Jakub kaže, i te i tražite, nemojte, kaže onaj, gubiti nadu Allahom subhanahu wa ta'ala milost. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا ضر وأهلنا ضر On uđeše kod njega, kaže namjesniče. Nas i naše porodice je pogodila nedaća. وجينا ببضاعه المسجات فاوف لنا الكيل وتصدق علينا كمين سمت دونا كنشتو نزنتني ربي kaže mu Fesir ovdje, dakle, priča kod Ibrin Kefira, kada je donijelo nekih, nekog zrnevlja iz onaj košpica od šišarki i svašta nešto, dakle ništa, ništa vrijedno, kaže, eufi lenal kel, kaže, de nam ti pravedno izvagaj. Vidite, traži da im pravedno odvaga. I onda će Jusuf baš faka da im pravedno odvaga. Ota i daj nam, kaže, još više od toga. Optuživali ga, protirali ga, htjeli ga ubiti, brata mu, ona, bratu šta su mu radili, sve iz zavisti. Inna Allaha jeđin mutasaddiqin i oni porezni upravnici po semaforima kaže Allah nagrađuje one koji daju sadaku. Oni znaju vrijednost sadaki, ali da je zasluže, neće nikad. Kale halalimtu ma fa'altum bi Yusuf wa ahih. Kaže Jusuf, ali isto se nam sad, kad su oni ispričali, iznijeli sve dokaze protiv sebe, kaže Jusuf, znate li vi šta ste vi, kaže, uradili sa Jusufom i sa njegovim bratom? E ovdje Jusuf već do, doveo ih do svršenog čina i odmah im, dakle, na početku. I then tum džahilun, u vremenu kad niste, kaže, znali, kalu, a inne kelente Jusuf, jes ti, kaže Jusuf, kaže, kale ene Jusuf, hada ehi. Kad menna Allahu alejna innehu men yattaqi wa yasbir, fa inna Allahe la yadu ajal muhsinim ja sam kao Jusuf, ovo je moj brat. Kaže, Allah nam je dao, odnosno darovao nam je, a onaj ko se Allaha boji i onaj ko je strpljiv, Allah neće uništiti nagradu dobročinitelja. Dakle, čitavo Jusufovo vrijeme od bunara pa do vladavine je bilo ispunjeno dobročinjstvom. I prema onim u zatvoru eh, jednicima, zatvorenim sa njih, i prema onoj ženi koja ga optužila i svim onim ženama koje su ruke isjekle. Jusuf je prešu, njemu je rečeno da šuti, da ne govori, da ne, iznosi sramotu. On te sve podnio. I oni dolaze i oni ga potvara i kaže, on krade kravom i brati. on opet šuti. I kaže Jusuf, ali istatu selam, ko se Allaha boji, ko je srpljiv, Allah neće uništiti nagrad dobro činitelja. Kalut Allahi, lekada atarek Allahu alejna. Tako nam Allaha, Allah ti je kaže dao pobjedu nad, nad nama. وإن كنا لخاطئين أمين سمك رسوان بغريشل قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين نيجي вас كده нас нико ружит نيجي вас нико корти الله će vam kaže oprostiti on je najmilostiv među milostivima opet i vraća na šta da je opet glavna milost kod Allaha subhanahu wa ta'ala اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيره واتوني باهلكم اجمعين كاجي بونيستي كاجي او كوشولو اي باتستي كاجي на лице мога отца враћемо се вид i dovedite mi, kaže, sve svoje porodice. Felemma fasadat il ir. Onda je, kaže, karavana otišla. I kažu mu Fesiri za ove riječi, kala je buhum inni leždu Jusufe. la entu fenni dun. Ja, kaže, osjećam Jusufo miris da me nećete, kaže, onaj, utjerivati u laš. Kažu da mu je vjetar osam dana prije než su on došli donio miris Jusufa. Ovo je dokaz da se kod slijepog čovjeka razvijaju druga čula, više nego što kod onih koji imaju, recimo, vid. Plus, njegova želja za njegovim djecom. Kalu tallahi neke lafi dalalik al-qadim, oni koji su bili sa njim tu, kaže tako nam Allah, ti si još uvijek u svojim starim zabludama. Falamma an ja'a al-Bashir wa al-Qahu la wajhi fartada basira. Kad je došao muštulugžija, muštulugžija uvijek ide prvi, u svadbi uvijek muštulugžija ide prvi. Košlja, peške, tamo, vam, koja parca. Kaže, pa baci, bacio je, kaže, njegov košlju na lice, kaže, fa fartada basira, pa mu se vidi odmah vratio. Jer vid ne nestaje samo iz organskih problema, nego vid nestaje i od, od čega? I od sikirancije, i od brige, i od tuge. Molimo stresa, jest. Zakala hajde. Kale leme kullakum inni alau min Allahi mala ta'ale. Mun kaže, zar nisam kaj rekao da znam da ono što vi ne znate? Ovo se Jusuf već uzdiku. Dakle, vratio se vid, dakle, daje im na znanje da je on čitao vrijeme bio u pravu. Ono što sam vas ja ubjeđivao, ono što sam vam ja govorio, došao i kaže taj trenutak. Kalu ja ebana stakfir lena dhunubena inna kunna khati kaže oče naš da ti nama oprosti naše za naše da nam traži oprost za naše grijehe mi smo stvar kaže griješili qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu al-ghafurur rahim kaže tražiš kaže oprost od Allaha on je taj koji prašta on je taj koji milosti kaže pa Yusuf odnosno Jakub alejhi salatu selam sačekao petkovo veče i kasno doba to je zadnju trećinu noći kaže pa je traži za njih oprosta jer kako stoji u hadisima onaj da je to trenutak kada Allah subhanahu wa ta'ala ne odbija dove. <clears throat> I sad ćemo, imamo vremena da završimo još tri minute. Možemo završiti. Još deset, možemo završiti. Da završimo priču Jusufu. Felemma dehalu ala Jusufa awa ilaihi abebaj. Onda su oni svi spremili i krenuli prema Jusufu i otac i mati. Iako su, dakle, kod ehl kitabija tvrdi da mu je mati presela, nije tačno. Vokale udhulu misra, inša Allahu aminin. Kaže, učite u Egipat sigurno. Danas kad dođete na egipatski aerodrom, na Kajirski aerodrom, na jednom piše, uđite u Egipat sigurno. Abdul Fatah Sisi. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا I on, kaže, uzdiže svoje roditelje na prijestolje, a oni mu svi na seždu padoše. Jer je bilo u njihovom šarijetu da se i zahvale prema onome ko čini dobročinstvo, dakle čini, odnosno se poklanjaju pred njim. Pa je tu, kaže, bio taj onaj san, kaže, وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا min qabl, kad džalaha rabbi haqqa. Kaže, babo, jel kaže ovo znači oni snova što je Allah subhanahu prije mi kaže dao, dakle danas sam i usnio. Moj gospodar je obistinio, wa kad ahsana bi idha min sijn. Gledajte kako Jusuf opet gleda optimistički. Pun optimizma. Kaže, moj me gospodar iz zatvora izveo. Dakle, ne spominje, ja sam bio u bunari, ja sam bio u zatvoru. Kaže, wa džaje biku min el bedvi. Min ba'di an nezaga šeitanu bejni u bejne ihvati. Pa vas je Allah sve meni doveo iz pustinje, nakon što je šeitan između mene i braće moje razvoj. Opet nije otpuži svoje braće. Opet se, šta, plemen ti uzdiže svojom plementošću. Inna rabbi latifu lima ješa, moj je blago onome što on hoće. Inna hu l'alimu l'hakimi, on sve zna i on je mudar. Rabbi kada teteni min al mulki wa alamteni min ta'wir la hadith, fatir se ma vati u l'ar. Ovo se Jusuf, dakle na kraju zahvalio Allahu subhanahu wa ta'ala, pa kaže, gospodar, ti si me naučio tumačenju snova, tvorcu nebesa i zemlje. Ti si moj zaštini na dunjalku i na ahiretu, te ofini muslimen u alahkini bi salihin, usmrtni me kao vjernikom i učini me od onih koji su dobri čini, odnosno u smrti nemuslimanom. Kažu Jusuf, ali islatu, kaže Muhammed sallallahu sallam, niko nije poželio smrt prije Jusufa. Ali Jusuf nije želio smrt u tom trenutku kad se upotpunila, dakle, onaj, njegova želja upotpunio se život, nego Jusuf, dakle, ovo bi značilo, gospodar, kad me usmrtiš u smrti muslimanom. U alhekni bi su alehin i daj mi da se spojim, dakle, na onome svijetu sa dobrima. Ko su ti dobri? Kome je Allah subhanu ta'ala obećao da je dobar? Ibrahimu, ali islatu, sallam. Ibrahim alejhi salatu selam Allah subhanahu wa taala obećao da je onaj da će biti dobri pa i njegov šta praunuk pa će također biti dobri i to je bila Jusufova želja Jusuf odnosno Allah subhanahu wa taala nije zanemario njegove dove jer se dove od poslanika ne odbijaju Jusuf alejhi salatu selam kad je preselio imao je 110 godina a mi smo spominjali dakle gdje su svi oni ukopani alejhi salatu selam wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammed wa ala Muhammed. Mi sljedeću srijed nećemo imati dersa, tako da znate pa ćemo se vidjeti inšala tek za 14 dana uz Allahovu pomoć. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني